abarundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire ico muterereye nk'intererano ku bijanye canke ibiriko bibera hano mu gihugu cacu arico canyu c'amavukiro muti uno musi tugaruka kuvyerekeye iki haraheze imisi hadugijwe igiciro ku gitoro cha essence mbere ni cha mazutu abenshi rero nk'uko bigenda bikunda mbere no kuboneka kenshi iyo igiciro cy'igitoro kiduze n'ibindi akenshi nkoruca usanga biduga ibiciro none umunyagihugu yo kwifata gute ni gute yohindura ingendo kumbure ajyane nuko ibintu biriko biragenda mbega hoho iyo ibyo biciro biduze hari icyo kugira leta canke umunyagihugu barabe ukuntu bofatira ingingo ibindi byankenerwa mu banyagihugu ntibiduga ibiciro canke bigabanuke kumbure canke bigume aho byari biri ni bibazo byinshi ari naco gituma twagize uwo dutumira na cyane cyane yanonosoye mbere n'ibijanye n'ubutunzi akaba ari Faustin Ndikumana arongoye Parseme ishyirahamwe ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo reka tukuramutse tuguha n'ikaze muri kino kiganiro cyacu karadiridimba eh, murakoze nawe ndaramukije abarundi bose bari kuratwumviriza bari mu burundi n'abari mu mahanga kuko iki kiganiro numvise ko na gatanu mu buhinga bw'ibyuma baza guca babashira ku murongo ari intererano canke ikibazo ariko imbere yaho reka tugaruke hano muri studio nkuko nabibabwiye turi kumwe na Faustin Ndikumana harongoye ishiramwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo ari parseme nibatse ko ntihenze cyane Faustin oya ntimwihenze haraheze iminsi mwumvise yuko oh, igiciro cy'ibitoro cyadugijwe akabazo ka mbere gatonya mbega nibyo koko murabye ku mwihwezo igitoro kiduze hari ibindi bica biduzwa cyangwa ibica biduga ibeye ntibiduzwa urumva nurukurikirane urumva igitoro kiduze ibintu kiduze ujya atwara ibintu atwara abantu aca aduza igiciro kugira nawe cya gitoro aza kigure mm. umanukana ibintu by'ibidandaza by'ibiribwa cakoresha igitoro cyinshi igitoro gica kimuzimba urumva rero nawe kugira ubwirushe gushika ngaha ukaze ndazi ko hari igitoro cakozemo kiduze kibwiza kujana n'ibindi mm-hmm. Faustin igitoro si cyo twirimira si cyo twivomera nka Tanganyika amazi tuyivomera ariko n'igitoro kiva hanze ntibiki na cyane cyane kenshi bituma icyo gitoro kiduga Eh, igitoroga ah, kuko nibe yituzi iva muri leta si nkuko wafata igiciro cy'ibiharage cyangwa cy'ibijumbu cyangwa cy'ibirayi eh, ni ikintu gishobora gutuma igitoro kiduga eh, bishobora kumva hani kumvo nkuru nkuru zitatu imvo ya mbere ishobora kuba ingene igiciro ku isoko mpuzamakungu kimeze urumva mu gihe tutagicukura nk'uko bivuze ni ukuvuga yuko n'icyaduga ku isoko mpuzamakungu abakirima bakakiduza ukaba uvunja idolari rimwe nko ku gihumbi n'amajana atanu urumva ufashe ibihumbi mirongo irindwi na bitanu by'amarundi umugabo niwarivunja e, kuri bibiri n'atanu biza bicitse ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitanu by'amarundi urumva muri ya mafaranga y'amarundi kibwiza guca kiduga kuko ifaranga ryataye agaciro ni uko nyine ni ngombwa urumva mu marundi gica kiduga ko bajya bakirangura uwuja kukirangura acarondera amahera menshi kumbure y'amarundi kugira aronke ya bya dolari nyene mhm. urumva iyo ni yindi mvu kandi eh, ikunda gushika mu bihugu usanga iby'ubutunzi bitifashe neza umwimbu udashobora kuzurashigikira ifaranga ry'agaciro ryo mu gihugu hanyuma imvu ya gatatu dukunda kuva ko matagisi tagisi rero ishobora kuva ku bintu byinshi ari tagisi za leta zishobora kuduga mhm. kuko leta irafise ukuntu ku gitoro hari amatagisi ikura ko iyongereje rero urumva n'ubundi igiciro kica kiduga ishobora kuba ari tagisi ya tagisi taranzagisiyo y'iteveya aho gica urabona ntidufise umuhoro dushikana ku ibahari mhm. ushobora gusanga nk'amatagisi aho gica mu mabarabara ugasanga nk'amatonaje yo ku mabarabara ugasanga nko muri za kenya aho gica baradugije aho muri za tanzania entrepodaje bakaduza ni amatagisi rava ku mvu zitandukanye byose rero igihe birahindagurika bikorana birashobora gutuma rero eh, igiciro cy'igitoro eh, cyiyongera e, eh, faustin turumvise bimwe mu bituma igiciro cy'igitoro eh, kidutswa ariko hari bimwe bimwe eh, mu bintu usanga abarundi birimira ngaha ah, nibyo mwatubwiye yuko kenshi igiciro cy'igitoro kiduze hari bimwe bimwe bica biduzwa mugabo hari n'igihe umwe mushobora kuba mwinshi ugasanga ibiciro ntibigabanutse nshatse gufata nk'akarorero k'ibi byimburwa bya hano i Burundi bavuga yuko ubu byoba biri ku bwinshi dufashe nk'akarorero mbere kaboneka nk'ibiraya mugabo uno munsi igitoro kidugijwe harabaho igiciro kivugwa giti iritiri zo kugwaya ejo habonetse ivyiri ngaha ah, biboneke ku bwinshi umunyagihugu ntabone ico none yokunguka ikiro cagugwa amajana umunani kikagwa ku majana atatu mugabo ntihabe na kimwe mwebwe ndazi yuko umwana nuse n'iby'ubutunzi ibyo biva kuki kugira umunyagihugu nawe nabone yuko ari arakora koko erega hari ico bitaho kimwe no kivuga mu kirundi bita eh, mu gifaransa niho bacita transparance de l'espace economique mhm. ni ukuvuga transparance de l'espace economique no kuvuga yuko mu ntara kanaka cyangwa mu gihugu kanaka ingena ibyimbugwa byimbugwa ingena amasoko akora ingena abantu bajyana ibintu ku masoko n'ingena ibigurwa bitinda bikaba nk'ibintu bikorera mu mu mashini imwe bikora bikorane ugasanga bishobora guharugwa neza ku buryo eh, biba umengo ni nk'ikintu gifatanye kiri hamwe mugabo nk'ino rero taransiparansi ekonomike ntayihari urabona bwa mbere hoho abimbura ibidandaza nk'ibintu abanyagihugu usanga bari kure na kure umwimbu urashobora kuri uri kana uri kuraba mwinshi mu ntara kanaka mu yindi ntara ntihagire kubera ingene amabarabara ingene ibintu bikogwa ingene byose muri rusange usanga ingene itumanaho rigenda ingene umunyagihugu ashobora kubibika akabirindiriza Eh, ino rero kubera ukuntu bimeze hagacajamwo na speculation speculation no kuvuga abantu bakomersa canka babibika babibika cyangwa barashaka kunguka bakavuga ati ko bibaye gutya ahubwo rero bigira bimpa ryo ko kubirangura nta ndabibika ndabinyegeze ngire gute kugitoro kiduze reka niki kimukiza ugaca usanga ni ngorane n'iyindi ngorane ikunda kubuza bene ibyo ko abanyagihugu babibona ko akaroni ni intuze n'igiturire mhm. igiture ni ikintu kibicaraho igiture ni ikintu gituma abo bantu bararangura ibintu nyibagiye barakwa ubuntu mu nzira ubuntu mu nzira abajeje intwaro bakibi basubira bamwe bamagira uku baratiza bakavuga ati n'ubundi ibyo bintu rero baza turakwa dusubira ku munyagihugu ko aza kugura ubwa nyuma nicyo gituma mm-hmm. kabisa eh, wamubona yukumengo umengo ibintu eh, uko biciro naho byagabanuka mu ugasanga umuntu ariko ara ara ara ara ara uko bikwiye faustin turahanyene hariho ibiterwa bita njabuka dufate nk'ipampa icyayi ikawa yoyo urabona neza yuko uh, igihugu bashobora kufata ibiciro ati ni naka ikiro kizogugwaya kikagugwaya mugabo aho duhagaze hari ubuhinga bushoboka kabuhinga wewe kabuhinga bushoboka gukogwa kugira n'ibyo bindi byimbutse bibaye byinshi uno munsi igiciro c'igitoro kiraduga bisi ikaduzwa byose ikaduzwa ku isoko naho ugasanga nimba ibyo biraya byabonetse nimba ibyo biharage cyangwa ibyabonetse cyangwa uwo muceri ntihaboneke ikintu gishobora nk'ubuhinga kabuhinga gishobora gutuma ibyo bintu nimba ari intutsi yakiduze ibi navyo bimanutse ni habi ikintu twovuga nka balance hagati na hagati uriya ntahomba uri wundi ntahomba gihe hari speculation igihe abantu badashobora kuvuga ati umwimbu baye mwinshi reka tubikuku umunyagihugu agumane pouvoir donner gusa biguma bigorana nico gituma vraiment e, usanga e, urabona ibiraya kumbure ababona nk'abakomeresa badaraza ibiraya ngaha ca bujumbura si ibyo barima egasi baba babirimye ibintu bakuriye mu gihugu bagira gute baranguye barangura nibyo nakubwira rero inyungu umunyagihugu agira hatori akuruka mm-hmm. niyo mpamvu usanga usanga e, bidaheza ngo bifatire ku kuri uko kuntu uvuga ati byimbutse ari byinshi umunyagihugu ahanahanaha ibujumbura bironkereko e, ego none umunyagihugu yoca yitwara gute e, yohindura ingendo gute urumva byose guhindura ingendo umunyagihugu ni ku nimvo z'inzibiri mm-hmm. umunyagihugu guhindura ingendo bwa mbere ni uguhangana navyo guhangana ni no kumyati ibice biraduze reka menye ingene ngira gestion rationnelle gestion rationnelle no kuvuga yuko utegeza kumenya ibintu vyankenerwa cyane bisumba ibindi mu gihe ibidanazwa vyaduze mugabo kandi eh? mm, ntaguciremwe aho nyene hari abavuga yuko kenshi biduze n'agashara kace kaduga yohindura ingendo gute mu gihe wewe hahanda kuraho ati ati ndaza mhm. urumva haro guhindura ingendo none abyifatamo kumena biba bigoye mugabo urundi rwa kabiri ni uko umunyagihugu ategereza guca yamafise novuga kwama ari novuga ngo iti kwenterepera abajejwe intwaro kwenterepera leta ibi bya predoye tuvuga gusaba ko leta zafata ingingo zose zishoboka zikingira inyungu z'umunyagihugu leta igafata inyungu zose zishoboka kugira ibyo biciro bigabanuke eh amareta arafata ingingo zibereye kugira ivyo bintu bigabanuke mhm. kuko leta nitegeza gutomora politike mu gihugu ituma byaba ibyo by'ubukene byaba ibyo by'ibiciro byaba byagashomeri byose bifata intumbero naho babikora babikorera utwabo leta nitegezo gufata ingamba n'intumbero mhm. iyo leta rero ari ibijejwe abanyagihugu n'abategeza rero guca bacugwe bakamya ati leta tuyisaba iki tuyibwira iki abajeje intwaro tubasaba iki kubwira ibyo bintu bishobore gufata intumbero baciye muri ayo mashyirahamwe baciye mu mashyirahamwe nyine kenshi urabona n'umunyagihugu uri wenyine biragora kuvugira mugabo y'abantu biyumbiye amashirahamwe menshi ni ivyo nyene ni association ma association de consommateurs association de producteurs z'ibinibi n'amashirahamwe menshi ayo rero niyo aheza akaraba ingene ashobora kuza kurabwira yaba amashirahamwe y'abakozi yavugira abakozi nyine ko ndavuga amazinga y'abarimu yabakikiri kire groupe professionnelle mm. abantu bose eh, abakomeresa za CFCIB zabikora utwabo za eh, za centre ntuze chambre de commerce d'industrie bene zijya donc abanyagihugu bwatsi ico bita plaidoyer mm -hmm. bagira kubajejwe intwaro kugira bumve ko bategerezwa gutora inyishu gufata ingingo zibereye zishobora gutuma igihugu kizamuka ibyo rero niyo ntambwe igira kabiri hano gatatu kubera n'abajeje intwaro n'abarundi mu bandi abo rero bajeje intwaro nibo rusha dutera kamubwira gatatu uti nyabuna nyabuna ntibigire sindayibazwa bajejwe amabanga kugira batura z'ibibazo mu gihugu ntibaje amabanga kugira bagende bicare amamodoka amagorofa n'ibiki bitunganiriza ibyabo bironkera inyungu zabo si ibyo na gatoyi bateza kumva yuko ari umutwaro wo kugira ingo ingorane nka bene izo zize ziratezurirwa abanyagihugu eh. Faustin ikibazo imbere yuko duha uh, umurongo abadukurikirana hanze y'igihugu ni kuki kenshi y'ibiciro biduze uh, usanga bigorana canke biteba kugira bigabanuke bisubire hahandi canke munsi yaho eh hariho ntuzeyi ico bita eh novuga ngo iki hariho bita igiciro c'ibiraya cagugwa eh amajana 8 mhm. hakagira igihe ibirayi bija nko ku majana atandatu iyo mudacunze iyi desa hari igihe igabanganwa abandi bantu utazi ugasanga kijya giciro kimente nawe E, leta idashoboye kubukontorora umunyagihugu nteza ngo yunguke mhm. muramubona rimwe rimwe haravuga ngo ngo leta yagabanije amatagisi amwe amwe nko kubidandazwa nk'igihe ngo bibahanzwe ugasanga nta kintu kibaye kinini sirutere nubwo amafaranga yabarekipere n'abandi mhm. eh. icyo kibazo narinzi ko ndakikubaza ariko reka abadukurikirana barashobora kubandanya eh, batwakura ndabona benshi bari ku murongo baraza kubasha ku murongo ariko narigira ndakubatsa ku kabazo ati ujejwe intwaro nk'ubu twahagatse ku biduzwa ry'ibitoro n'ibindi tukaraba duti imbe ibindi bica biduza cyangwa bikagabanuka ujejwe intwaro afise umutahe cyangwa akagira imari arashobora kwemvesisa cyangwa arashobora nawe kugira bene bijya ku munyagihugu hari ingorane bishobora uh, gutera hagati yiwe n'uwo munyagihugu amuserukira aha mu burundi ni uko ibyo kera kera hariho ibintu bimwe byari bikaze cyane cyane kuri bagaza turavyibuka basanga hari abantu bamwe babuje nko gukora urudandazwa mhm. kera uri nk'umu ofisiye ntibakwemera kudandaza uri umusirikare umukozi wa leta komine akora ngo ati turusepara amabanga ni ubu naho rero ntangacavuga bati barabiraba nk'aha ni confidentele naho ja kujejwe amabanga ya politiki warigeze ufise amashirahamwe baca baraba yuko ayo mashirahamwe yabataza kugira collision ngo aze gukorana na leta cyangwa agirira ibintu baca bakurikira kandi mm. hari ibigo bikomakomeye biguma bisiriva yuko udaca kugira ya mashirahamwe abari bazararonka amasoko muri leta ugasanga hari bimwe mu nzi neza bavuga bati umaze kuba umukozi wa leta umaze kuba wari nk'umunye wari nk'umugwizatunga mm -hmm. hamuka amabanga ya leta ya wa wundi ajejwe leta niwe yari gufata ingingo zo kubwira zorohereza abanyagihugu nawe ahubwo niwe nyine ariko aradandaza agiye gufata izo ngingo umenga ariko ari arifatira ingingo zimuskura amata mu kanwa mhm. ugatusanga umunyagihugu arabuze nyine isaganirizo ry'ingenaronka igishobora kumuvugira aho icokorwa cyo ari gike akagira ko ndibuka yuko twigeze kuba turi mu nama mu bihumbi na cumi na kane y'ibintu bijyanye n'igiturire niba ko ibintu twabihagatse ko cyane ibintu bita les incompatibilités kwa mu Burundi ribigenga kandi atantuze rigimwe wowe urafashe nk'upare example uri umukozi wa leta uri umushikiranganje Kiganiro ni karadiridimba karadiridimba nakana kaji wabo mu kurindira abatwakura ndabona ibirere ntibiriko biratworohereza mu buhinga bw'ivyuma reka tugaruke hano muri studio mwumvise ko twahagaze na cane cane ku biciro ari byo no musi byadukoranije muri kino kiganiro umutumire ni Faustin Ndikumana arongoye Parseme ishiramwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo tugaruke rero ku biciro na cyane cyane abantu bohindura ingendo dufatiye kuri ishyirahamwe murongoye ku mpande zose mwatubwiye ubwa mbere ati uko umunyagihugu we byifatamwo muratubwira kugabanya utwo yahora agabanya muratubwira kujya mu mashyirahamwe kugira baronke aho bavugira n'ibindi tugaruke nabo kuri abo bafata ingingo abo bagira ibiciro bobo bo byifatamo gute na cyane cyane kugira umunyagihugu yoroherwe ntibirinde kubura dufatiye ku gitoro kikarinda kubura kaba mirongo kugira nabi usubiyemo guhindura ingendo urumva kuri leta ni ukugenda uduga hejuru mm-hmm. gute ni ukuvuga kugira umusitanteri mm-hmm. ahindura ingendo aba ari karasabwa kerekwa bakamwereka idategereza gukora atahinduye iyo ngendo kwereka ageza guda hakaba hejuru uramatari amubogoza akamubwira mm-hmm. ati wakoze nabi uramatari ni kwa kundi mu mategeko bikaba byanditse neza mu politiki byanditse neza hano ariko barabishyira mu ngiro bakaba rodovable kuko umuntu ajejwe amabanga ya leta iyo amategeko atameze neza yama mu ntambara y'inyungu za leta z'igihugu n'iziwe mhm. ninde kizotuma none atajya ku nyungu ziwe gusa mhm. ni uko hari umuntu wamucunze ijisho mhm. ati eee eh, atansiyo ugira utirigane ninuko Foster duhagaze aho nyene uno munsi ushobora gusanga ari uh, nk'umugambwe uh, utwara ufise aba userukira mu nama dufata nka nshinga amateka y'ikontorora ibikorwa bya leta ubibatsa ko byo koroha eh none urumva wewe kesoswa uri umunyagihugu uri umushinga amateka userukira umunyagihugu umunyagihugu ni watora birisanzire yuko naho ari umushikiranganje ari mu mugambwe wawe agakora ikosa none ikibuza yuko abogozwa ntaca asubirizwa n'uwundi wo mu mugambwe nyine abazoba indongo z'igihugu muri icyo gihe rero muri iyo migambwe iyo edikasi itariyo none indongo zo zirarongora igihugu mva zo byagenze gute urumva ni ikibazo kuvuga ati ko ndi muri uwo ni niba nkonona mu muganga nshatse baguma bapfukira bapfukira gusa turi tujaye wakoze cyane wumvise icyo twahagaze kuno munsi ari kibazo ubaza Faustin cyangwa intererano yawe kumbure nawe natse kugira ico ah, yivuze ko ego ndafise intererano kuvyerekeranye n'ibiciro biduga mm-hmm. yewe eh, turumva uburyo abantu bapfa n'inzara hanyuma byimbugwa bikabura mu gihugu hanyuma mm-hmm. ababifise nabo babyimbuye bikaduzwa ibiciro bivana n'ubukene mm-hmm. hanyuma ndabyo nk'akarorero ngaha muri etazini aha hariho abantu benshi ubwoko bwinshi buva hirya no hino bugerageza kuguruza amasoko muri kino gihugu amasoko aya bashobora ko ibintu basumira ko ibintu ni mhm. ukuvuga ibifungurwa bikava hirya no hino hari ibyo baporobiza ngaha n'ibiva hanze ukabona mhm. nk'akarorero amasoko y'abacayina bafise n'injya zabo z'abacayina nyine ugasanga ziragurishwa ngaha n'abarundi tukazigura urabibona mhm. hanyuma ugasanga kandi leta ya etazingi irafise uburyo ni kuvuga yiteza imbere ifise ivyuma ifise amashamba bakarima imirima bagakora uburyo eh, bwo kwinvesta mhm. urabona mhm. ntibabure ibifungurwa basi rero nkiyumvira none twebwe natwe mu gihugu ibyo byose birashoboka no mu gihugu iwacu ayo masi nyine yo kurima mhm. mbega politike agrere fonciere mu Burundi imeze gute amasi ko afiswe n'abandi abo barimye mbega barima nibo bafise amasi mhm. hari ibintu aragarutse ku murongo mm. alo John byaciye mhm. eh, bicika nyunganisha ari nkivuga yego turi turakumva turi ko turakumva eh, rero mhm. hanyuma ikagerageza uburyo abanyagihugu batagurinjya ni ukuvuga umwavu bafite amataragiteri bafise imirima bafise uburyo bwose bwo kugira ntutse irigasiyo kuvomera rero hava bafite icyiyumviro mhm. ubukene kubura ibifungugwa mu gihugu cyacu byava bizana ingaruka mbi abantu bagapfa n'inzara james icyumviro cyo gusaba hanyuma babaha amashyamba barime barime barime barime kugira ngo na ba bandi bamwe bikikambavu eh, iyo barimye ibyabo bagaca babiduza ibiciro mugabo leta nayo yakoze ikimbura abanyagihugu baronka uburyo babaho bafungure byinshi cyumvira na remfisi urakoze cyane eh, John biri Mhm. reka umutubire agerageze kuraba ukuntu acirya nino eh, ibi byumviro byawe mbere n'utubazo twawe wakoze cyane ugire igitondo cyiza muri leta z'ubumwe za amerika murakoze cyane ku murakoze cyane reka tugaruke ariko tubwira uti imbere y'ayo mashyamba iyo mirima ifise iyo mirima ifise bande ni bande bayirima urabona ubutongo ni buto buto gushuka uno munsi mu burundi ubu ni zero edimi hegitari ku ku rugo eh novuga ngo iki nk'imiliyaridi eh eh antuka novuga nk'amajana 5 hafi miliyoni amajana umunani z'amarundi ku mwaka mhm. urabyo wagenda ugaraba uburyo rero leta ishobora kurunga asanga ni buke cyane mhm. ati none ayo yandava he ndakuramukije kaneziyusi ni amahoro meza na mahoro Mhm. yego twarigeze guhura turaganira ndumva yuko ufite intumbero yo gufasha igihugu kubaka igihugu eh, n'abanyagihugu mugabo urumva rero aho bica n'inzira murabona nibyo murimwo kandi tukaba tubashimiye muri icyo gikorwa mukora cya parute murakoze kadeziyusi mhm. duga ku ijambo akanya nubwo gasigaye ari gato iyi ntererano yawe uh, canke kumbure ibibazo turiko turahagarara ku kuntu umurundi yohindura ingendo bivanye n'ukuntu ibiciro biriko birahindagurika ku masoko yaba mpuzamakungu canke hano mu gihugu cacu nk'uko kumbe abandi babivuze guhindura ingendo k'umurundi ubu uburyo bwo guhindura ingendo butera bwaga bwarabaye buto kuko hajya iyo umuntu ahindura ingendo bafise niho bamavuga bati umugere kugira ngo imigenderanire n'amakungu isi niyakwamye mhm. hanyuma ibyo twimbura bigatera bidukehanira kuko twimbuza isuka ibyoheza ngo bikwire abantu ubu ntibishoboka hanyuma ikibazo cy'umuntu araba akaraba n'ibyo byimburwa n'isuka ntibitembera ngo bigire aho bihingurirwa indya zigumeho zibeho abantu baronka icyo bikeneye hanyuma ibiciro nabyo kubera eh, urabona bije y'igihugu iguma yungerekana ku mwaka ku mwaka iraduka n'ubu yaduze ibiro ibice bishika bitanu ku ijana bine n'ibice bitandatu urumva eh, urabiye ku mwaka uheze urumva ibyo byose ni ibintu bituma eh, ayo mafaranga ava muri wa munyagihugu mugabo aho nawe akura ah, yarahabutse urumva rero icyo gituma bijya n'ibyo bikenera bikenera rero ubuhinga bukomeye bukomeye cyane hagakenera abahinga nk'abo bo muri za karideni bagatera ibyiyumviro leta ikabyakira hanyuma bagakenera ubuhinga bukomeye yuko eh, hasho kuba eh, izo investisema kugira ngo abantu bahabwe agatahe ni nko guha igihugu kugira ngo baronke aho bahera kugira ngo barabe ko bakubutse isuku n'ahandi ubu yaba umudandaza yaba umurimyi yaba uwundi wese akora akazi ka leta kugira ngo afashe eh, abaha impapuro abasinyire byose ubu bisa nk'ibikwama mhm. urumva hanyuma bikongera bikajya eh, mu nzira bitateza kujyana rero urumva kugira ngo uje harabona ejo dufite aho tuzoja ibintu twebwe tutabona kumbe hariho abo babibona mugabo wewe ushika uba usizi yuko bose ufite kwica yuko wewe muri pariseri babikurikiranira aho wagufi hasi abibona ko ejo hari ikintu kiboneka kigaragara eh, cyahagufi kizokiza kikakiza ubutunzi n'iterambere icyo n'ikibazo nagomba kumubaza arabyo mu bushakashatsi bakora mu gihugu hagati akaraba mu bya politike mm-hmm. kuko ubu buriya bimaze kugira ngaho politike nigena imigambi nija hejuru n'ibyo byo gusaba imfashanyo cyangwa kugira ngo turondere ingene agatahe k'abanyagihugu ni ukuvuga bisabwa na leta mhm. leta rero irafite uko yifatira ahaheze kubivuga irafite inzira ibicishamwo n'ingene ibigenza kugira ngo bashike eh, kuri iyo kuri iryo hangiro rero yotubwira eh, niba atageze kukishyura eh, bose yotubwira inzira zirashe zotuma haboneka agatahe kugira ngo igihugu cisununure haboneke eh, itembera ry'ibicuruzwa haboneka amatagiti bahereza ubere na leta yisununure iri imigambi y'iterambere n'umunyagihugu nawe nyene yisununure ku gatwe kiwe yongera aterera imigambi y'iterambere muri leta ico nico kibazo gikomeye dufise kiduhanze hanyuma kuko bamuramaze kumbona yuko ahantu harara inzara hakavyuka inzigo ni ukuvuga nabo oh, urabona ubu abasangiye ubusa bava bitana ibisuma ibisambo none rero ibyo ngira ngo ibyo tubizibire ntibibe nk'uko guki mhm. icyo kibazo nagombera kibaze parasiteme eh, hanyuma aduha umuco kuri icyo kuko hariho twibaza yuko hoba hariho eh, uburyo ni ukuyita eh, imiyoboro ngenderwako ari ntibukuka igenderwa kugira ngo twihutire kujya kuva muri ubu bukene turabe mu iterambere murakoze cyane kanezi yose mu birigi ndabona ko mwafashe n'akanya kumbure kugira mugire icyo muterereye muri kino kiganiro cyacu reka tubashimire natwe uh, nka karadiridimba nk'isanganiro uh, ku bibazo n'ibyumviro muhejeje kudushikiriza murakoze cyane ubwo uyu w'imana mwiza nibaza yuko w'imana uzana murakoze cyane cyuguma ku murongo kugira Faustin yishure uh, ibibazo byanyu yabajije ibibazo bishika kuri bitatu ati mbe ejo na hirya y'ejo hari icyo mubona mwebwe ikizohinduka kigakiza ubutunzi n'iterambere hano mu na cyacu n'ibibazo bifatanye bwa bihagaze cyane kuri icyo ejo gushikiriza eh, gushika kuri ino saha ndiko ndavuga dufise iporogaramu y'iterambere turafise porogaramu ama akisiyo piriyoriteri turayafise kandi turafise n'ingene twevariwe amarezuruta tuzomenya ko twashitse kuri iki kubera iki cashitse tuzomenya yuko twashitse kuri iterambere ari uko nk'urugo rw'umurundi wese rufise nk'inkinwe canke zibiri tuzomenya ko iterambere ryashyitse ama indicateur ukabona ko abajejwe intwaro bose bariko baraja kuri uwo murindi wo gushikira izo resulta iyo mhm. porogaramu zihari icyo ni icya kabiri yindi indikateri bikwereka ni uko ubona ko mu gutegura bijya bita bije mhm. y'igihugu ushobora ko bayita ni ikintu bita mu gifaransa bije porogaramu mhm. bije porogaramu itandukanye n'iyindi bita bije do sirivi udemuwaye bitandukanye gute bije porogaramu ni bije utegura uvuga imigambi ufite ushaka gushikako ntegura bije kurya irya migambi nshaka gushika ko nzondera n'ubundi buryo nzogira iki iyo ni indikateri mugabo uri muri ya bije do sirivi ikindi nacyo ya marusuruse naturere yawe icyo bita reportage leta uba ufise ntiziriko ziragira akamaro kuko ntiziriko zirakoreshwa ziraryamye kubera ya mapolitike atari karara mu bintu ugaca usanga rero igihugu cyo kirava ku munsi ku munsi kikabura ambisiyo mhm. ubuze ambisiyo rero usanga no mu bapartenere bo hanze ataba muri utari kurabagwiza ngo bagufashe ugasanga utera usubira inyuma kwiyugarana wiyumvira ngo niho ngo ni ukubaho ni ukubaho mhm. iyo kumwira ngo ube rasiyoneri ni ukumva daboro tukaba konsa yuko ko turasubira inyuma turiko turasubira inyuma kuko nijya bije ariko arabambwira uyongera ngo senke purusa nijya nominari ugiye muri inflation usanga ataciyongereye ko mm. ushize ko inflation parce que tushaka ko inflation hari hari ibiciro babe investima ku biciro ingene bizo babingana ugasanga no je dois dire uko tuko turasubira inyuma mm-hmm. kugira ngo imyaka 3 icyo duhagare ku cyokorwa ijambo mutekereye abanyagihugu baba bafata ingingo cyangwa abatobato bato abafata ingingo nakivuze niyo porogaramu itegeza gutangura avuga tuti mhm.